лежав маленький фотоапарат, а поруч у коробці з під зубного порошку піонер чотири чорних рулончики запасної плівки. Нічого не розуміючи, Іван роздивився все це начиння і знову поклав у тайник. Голова йшла обертом. Адже він порвав на дрібнісінькі шматочки донесення, в якому було написано про поведінку Галини і прохання прислати апарат. Що ж це виходить? Невже там у центрі здогадалися і самі послали апарат? Ні, нічого вони не знають. Чому? Хіба не можна припустити, що у місті є ще розвідники, і вони навіть бувають у готелі Люкс чи неподалік від нього? А вже ж так воно і є. В центрі знають більше, ніж думає лейтенант, і, власне кажучи, це так і мусить бути. Що ж йому зараз робити? Апарат, мабуть, хай лежить у тайнику. Тримати його вдома саме тепер, коли загострилися стосунки між Галиною і генералом, мабуть, не слід. Важливо те, що він є, цей апарат, і ним щомиті можна скористатися. Іван повернувся додому, подався в свою кімнату і чомусь уперше за весь час свого перебування в Старогорську відчув, як гостро пропахла вона махоркою. Години через дві прийшла Раїса. Вона відчинила двері своїм ключем, зайшла на кухню, поставила на вогонь каструлю з супом, який завжди приносила з офіцерського ресторану. На мить сховалася у своїй кімнаті, потім з'явилася в їдальні зовні спокійна, а насправді до краю збуджена, і окнула. Галина, Іване, ви вдома? Галина невдовзі зайшла до кімнати. З'явився Іван, глянув каламутними очима. Голова йому боліла нестерпно. Ну, Галю, оголосила Раїса, можу тебе поздоровити. Офіцерський готель Люкс догори ногами поставити тобі вдалося. Коли саме це було твоїм завданням, то виконувати його блискуче. Що там коїться? не виявляючи ніякого особливого інтересу до сказаного, запитала Галина. Генерал Матінелі казиться з приводу твоєї втечі і погрожує перевернути все місто, якщо тебе негайно не знайдуть. Вони й мене обшукували. Правда, не так ретельно, як інших. Мабуть, невдовзі хтось з ад'ютантів генерала пожалує сюди для переговорів. У нас ніде ніяких записів не залишилося. Усе гаразд, через силу мовив Іван, потім згадав тайник, несподівану і таємничу появу фотоапарата. Мить вагався, думаючи сказати чи промовчати. Потім усе таки наважився. Нам прислали фотоапарат і чотири плівки. Все лежить у тайнику. Як вони взнали? Адже я. Я переписала донесення, сказала Раїса. Отже, прислали? Прислали, мовила Галина полегшено. Ти все залишив у тайнику? Так мені здалося правильно. Шпрингерові може закортіти знову понишпорити в нашому будинку. Він мені і на гріш не вірить. І я б на його місці не вірив, сказав Іван. Надто класична ніби на показ усім виставлена ситуація генерал і красуня. Ну як тут не подумати про розвідку? Шпрингер не дурень, будь певна. Може, і так. Але тут є одна цікава обставина. Не я шукала знайомства з Матінеллі, а він сам нас познайомив. Це чимало важить. Але чому ти втекла з готелю? Тобі вдалося щось узнати? Ти хочеш сховатися? Ні, мені нічого не вдалося взнати. Сьогодні вони провели велику перевірку перед початком якихось нових подій чи операцій. Про це випадково обмовився Матінеллі. А з готелю я вийшла для зміцнення власних позицій. Не розумію, здивувався Іван. Ні, тут усе правильно, сказала Раїса. Але тільки в тому випадку, коли генерал не грається з тобою, а справді закоханий. От і перевіримо я все-таки врятувала йому очі. Автомобільний гудок долинув з вулиці. Іван глянув у вікно. Машина підійшла. Фіат. Так, це Матінеллі. Ти думаєш, він буде робити трус? Не він, шпрингер. А може, й він? У нас усе чисто? Як на крейсері, відповів Іван і в цю мить пролунав стукіт у зовнішні так звані парадні двері. Відчини Ваню, попросила Галина. Розділ сьомий. Генерал Гвідо Матінеллі не увійшов, а влетів у їдальню, як буря, як громовиця. Та, побачивши Галину, спинився посеред кімнати, звів угору руки, немов би дякуючи Всевишньому і продекламував як актор на сцені. О, свята Мадонна! Нарешті я тебе знайшов. Чому ти втекла?